Bai, bati bat e, moralki ere, ez? azkenen gure horren ekipo latza zion, ez? Baina, bueno, poliki poliki, konfiantzen, entrenamendu primeran inditugu, bai beni hor baino leno eta asteuntan ebai, eta, bueno, azkenen, ba, lortu dugu, ez? Lortu dugu zeo zer teatzea eta, bueno, disfrutatzea betitzea, ez? oso ondo hasi duzu partida, e, eh, bigarra zatiaren hasieran zazpi goleko ere hartu duzue, baina gero gauki duzu eta arte bakresi sakon bat, ez? Ba, bueno, normala da, e, logroño bezalako ekipo aurka, ba, horrelako bajoia, bai, gure bajoia gatiko, bai, behaiek, e, eh, ba, ezakit pixka beste martxa bat sartze dutela gako, ba, zaila da, ez mantentzea hola regularidade bat. Baina, bueno, lortu deu, momentu txarretan, hor egon gea lasaitasunez hartzen eta bueno, azkenen hori da, azkenen garrantzitsuena da bi puntu hauek ateatzea, moralki bai e, klasifikazioa ikusten da, ba bueno, sailkapena ikusten eta ba positiboa da, ez? Eta oso zaila da, horrako bantai doren, Ba, behin, eh, Logroño berdindu ondoren, bukaera estu estu horretan, bai. gara Bai, bueno, azkenen eh, bai, eh, hartaleku ikusi zu, ez, nola, nola jartzen, eta erresa da, partiduan sartzezea, ez, eta besteak atera iteia pixkat. Baina, bueno, hori da, pozik, gure afizio aurren lortutako garaipena batik, behar genuen, e, moralki bat ipat, eta hau konfiantza asko mango digu, emendikan aurrea begiratzen. Hasiera txarroren ondoren, e, joan den garaipenarekin, batzuek ere lortu dut ez, e, ba, bueno, behin goz, aztea hasiera txarro hori eta zuen gain konfiantza hartzen, bai? Ba, hori da, hasiera txarroki genuen, e, autokritikoak izan geha, e, ba, genek ikun, ba, zaila izango dala asiera hau, baina, bueno, azkenen, ba, dinamika hauek aldatu diteia ez, e, benidorren irabazin genuen, e, kampus baten, eta, bueno, oain lortu dugu etxen, hola, Championseko ja ekipo baten aurren, ba, ba irabaztea ez, hori, ba hori konfiantza emate dugu eta lanen jarraitzeko eta e, direkzio honen goa zela jakiteko, ez? Mm. Kanpotik ere jende asko hori eh? biasoak ez du horbean egon behar, ez? Eta balenengo hiru partiak galduta, ez hori biasoaren leku hartzenik orde. Bai, bai, hori da, e, jende guztia, ba, ez dakit, igual taldea ebai presio pixka bat sartu dugu berengan, bueno, e, jende guztia esan do, ba, bidasoa aurten talde harra dalkala, baina, bueno, e, hori da, azkenen e, kantxan demostra guin barra, ez, Ta, poliki poliki, ba, ikusten ari gara, ba, hori izladatzen ari gara, ez, Ta, bueno, pozik, benetan pozik. Zuk nola ikusten duzu aurtengo taldea, joan den urtekoarekin konparatuta? Bueno, talde pixka desberdinari, eh? ez aurten uste, eh, bai ofensiboki pausu bat eman deula, ez, eh, bai ba, lateralak aldau ditugu, e, bat Leo eta Rodrigo, eta hori dinamika, oza, ez dakit, hola, veloz, beste velozidade badaukau bataken, eta bueno, mostratzen asiria, ez, bat, bai batak eta bai besteak. Da, eguneroko lana bestela, ba, ona, ez? Oso, ondo, oso, hori, uste dena bestuarion hitz egin dugu hortaz, eta uste e, primerako lan egiten ari garela, ez? Bai, e, kuerpo teknikoa eta bai gu, uste e, denak e, ba ez daki direkzio berdinen goazela, eta hori pozgarria da. Datorren asteari begira, irte zaila beti ere, bai hori, ez Bai, beti da zaila, ez? Piskate, ba, hemen bidasoan daukagun ambiente antzeko bat, ez? Beti zaila dia jolasten, behaiek, e, sistema, bai, ba, sistema berezi badakate eta saiatuko gea astean zehar ba hori deskifratzen pizkat, ez? Ba, eskerrik asko.